Un šodien mēs turpināsim, jeb sāksim mūsu ceļojumu par lūkšanu un sāksim ar veco derību. Apskatīsim dažus vecās derības praviešus, kas mums palīdz iepazīt lūkšanu, kā mūsu šo saucienu un vēršanos pie Dieva. Un pirmais ir pravietis kuru mēs ļoti labi pazīstam. Esam daudz lasījuši, principā katru gadu lieldienu laikā arī lasām kādu fragment ar notikumu no viņa dzīves. Un šis pravietis um, saņem šo dieva aicinājumu balsi, kas viņu sauc doties ceļā. Varbūt jūs pateiksiet, kas tas par pravieti? Kurš? Nedzirdu. Abrahams variants, Mozus variants, Elijas. Vēl kādu zinām? Jānis Kristītājs parādās, labi. Jā, bet sāksim ar Abrahamu, ar Abrahama lūgšanu. Tātad, tā, um, tā, viņš saklausa balsi, kas mudina, aicina viņam doties prom no dzimtenes, no dzimtas saknēm, lai virzītos principā uz kaut ko jaunu, uz jaunu šo nākotni. Un viss tas ir balstīts uz solījumu, kuru viņam jāpaļaujas. Un, principā, uzticēties šādam solījumam nav viegli. Tas prasa drosmi, jo Viņš nesaņem neko kā tikai solījumu. Un Abrahams paļāvās. Viņš dodas ceļā, klausās Dieva balsī un paļaujas uz viņa vārdu. Un tas ir svarīgi. Viņš paļaujas uz Dieva vārdu. Līdz ar šo viņa iziešanu rad, rodas jauns veids, kā izprast attiecības ar Dievu. Tieši šī iemesla dēļ uh, Abrahams uh, lielajās ebreju, kristiešu un islāma tradīcijās ir klātesošs kā ideāls dieva cilvēks, kas spēj būt pakļauts pat tad, ja viņa griba izrādās grūta un nepilnīgi saprotama. Jo apsolījums, ko Dievs deva Abrahamam, šķiet, ka nav īsti saprotams par šiem pēcnācējiem, kas būs kā zvaigznes debesīs, tajā brīdī, kad viņa sieva sāra bija neauglīga. Bet Abrahams paklausa, un tādējādi viņš ir vārda cilvēks. Kad Dievs runā, cilvēks kļūst par šī Dieva vārdu uztvērēju. Viņš tā kā pieņem sevī Dieva vārdu, kura kļūst daļa no šīs pasaules, daļa no šīs dzīves. Es varētu teikt, ka šis Dieva vārds, kas uh, ienāk mūsu sirdī, tā kā pieņem miesu, mūsu miesu pieņem. Un tas ir liels jaunums šajā reliģiskajā ceļojumā, ka ticīgā cilvēka dzīvi sāk saprast kā aicinājumu. Tā tad cilvēks ceļo pa šo pasauli, uh, bet uh, ar šo solījuma spēku, kas kādu dienu kaut kad piepildīsies. Un Abrahams ticēja Dieva apsolījumam. Un šķiet, ka arī mēs uh, ceļojot šajā svētceļojumā vai savā ticības dzīvē, mēs arī ticam apsolījumam, ko šobrīd uh, līdz galam neizprotam. Kas būs tās debesis, kas mūs sagaidīs, kas ir tas, ko Dievs mums sola. Bet mēs ejam uz turieni paļāvībā un ticībā, nezinot īsti uz kurieni, kas mūs sagaida. Un Abrahamam bija šī uzticība. Viņš ar savu dzīvi, ar savu piemēru mums māca iet šo ticības ceļu. Ceļu, kurā Dievs veido mūsu ticības vēsturi. Viņš vairs nav kaut kas neredzams, kā kosmiska parādība vai kaut kas tāls no cilvēka. Abrahama dievs kļūst par manu dievu, manas personīgās vēstures dievu, kurš vada mani, katru manu soli, kurš ir kopā, nepamet un Viņš ir pavadonis visos, visos piedzīvojumos. Te, protams, mēs varam pārdomāt, kāda mums ir pieredze ar Dievu. Vai mēs spējam uzrunāt Dievu kā mans Dievs, Dievs, kas mani pavada, kas vada man uz soļus un nepamet. Vai mums ir šī pieredze? Un Abrahams sniedz arī tādu interesantu augšanu piemēru. Tas ir saistīts ar notikumu, kad viņš aizlūdz par Sodomu un Gomoru. To mēs varam lasīt radīšanas grāmatas 18. nodaļā, kad pilsētās bija tik pilnas ar cilvēkiem, kas piekopa netiklību, bija izvērtība liela valdīja un tādā pakāpē, ka Dievs vēlējās iejaukties, lai iedibinātu taisnību un apstādinātu ļaunumu, un viņš to vēlējās darīt iznīcinot pilsētas. Un tad iejaucas Abrahams un aizlūdz. Un Dievs viņam nolēma atklāt to, kas notiks. Un Abrahams Dievam prasīja, vai tad tu iznīcināsi labo kopā ar ļaundari. Un lasot dziļāk šo fragmentu mēs varam atklāt, ka Abrahams lūdzas ne tikai par labajiem, bet par visiem iedzīvotājiem. Un tas atklāja jaunu izpratni par taisnību. Ne tādu, kas aprobežojas ar vainīgā sodīšanu, kā bieži mēs uh, uztveram šo taisnību, arī tā tiesu sistēma ir tādā veidā būvēta bet ar uh, atšķirīgo dievišķu taisnību, kura tiecas pēc labā un rada ar piedošanu, kas grēcinieku pārveido, maina viņa pārliecību un glābu. Ar to viņš pauž pārliecību, ka kungs ir žēlsirdīgs. Viņš nelūdz neko pretēju dieva būtībai jo vairāk samazina cilvēku skaitu, atcerieties eh, šo fragment, kur no sākuma viņš eh, Abrahams lūdz, vai iznīcināsi, ja būs pilsētā 50 taisnīgie. Un tad eh, šis skaits samazinās, samazinās. Un katru reizi Dievs uz šo lūgumu atbild: Es audzēšu, es neizpostīšu, es to nedarīšu. Kungs nevēlas nāvi, viņš vēlas atgriešanos un lai dzīvotu. Un būt izglābtam nenozīmē vienkārši izglābt no soda, bet būt atbrīvotam no ļaunuma, kas mūsos mājo, no grēka. Un tāpēc ir nepieciešama šī iekšējā pārveidošanās. Sākums no, no kura sāktā ļaunā pārveidošana par labo, ienaidu par mīlestību, un atriebību par piedošanu. Diemžēl Sodomā un Gomorā tas nebija atrodams, bet um, tas, ko mēs vēlāk redzam šajā iemiesošanās noslēpumā, mēs redzam to, ka tas, kas notika, ka Jēzus nāca pasaulē, mēs tiekam nodrošināti ar to, ka ir kāds taisnīgs cilvēks. Ir šis taisnīgais, ja Dievs pats sevi dara par cilvēku un taisnīgais būs vienmēr. Un tā atklājas šī Dieva bezgalīgā mīlestība. Tas ir uz katra cilvēka lūgšanu tiks saņemta atbildi. Ik viens mūsu aizlūgums tiks uzklausīts. Un skatoties uz Abrahamu, mēs varam mācīties no viņa lūgšanas aizvien vairāk atvērt sirdi Dieva pārbagātāja žēlsirdībai, lai Ikdienā lūdzoties, mēs prastu vēlēties cilvēces pestīšanu un ar neatlaidību un uzticību to lūgt kungam, kas ir liels mīlestībā. Tātad mēs no Abrahama mācāmies šo paļāvību, uzticību un arī šo neatlaidību un vēlmi glābt cilvēkus. Tālāk mēs ejam pie nākamā vecās derības patriārha, kurš sākotnēji bija ļoti viltīgs. Viņam bija dviņu brālis, un viņu starpā valdīja tāda sāncensība ilgstoši. Tā varbūt jums nāk prātā jau uzreiz pravietis patriārs, kurš tas varētu būt tad es paturpināšu. Um, viņš bija kārs otrais piedzima. Nu, viņi arī ne jau reizē piedzimst. Ja. Tā tad viņš otrais piedzima. Un uh, viņš ar viltu iegūst sava brāļa pirmdzimtības tiesības no tēva. Tas, tas ir patriarchs, kura kura vārda brālis vēlāk apstūgļa vārdā nosaukta katedrāla. <laughs> Jēkabs. Jā, un viņa brālis Ēzaus. Viņš ar viltu ieguva šo pirmdzimtības tiesības. Un tas bija tikai pirmais no tādas viltību sērijas, ar kurām viņš, nu, principā negodīgi rīkojās. Un uh, vārds jēkabs principā arī nozīmē kādu, kurš ir viltīgs savās darbībās. Un uh, šķiet, ka būdams spiests uh, bēgt tālu no sava brāļa, viņš gūst panākumus savā dzīvē. Viņš ir lietpratīgs biznesā, kļūst bagāts, kļūst par milzīga ganāmpulka īpašnieku – ar neatlaidību un pacietību viņam izdodas apprecēt um, Lābana uh, skaistāko meitu, kurā viņš patiesi iemīlējies. Jēkabs um, mūsdienu vārdiem runājot, ir tāds um, pašpietiekams, pašveidots cilvēks ar savu atjautību, viltību. Viņam iedodas, izdodas iegūt visu, ko vēlas, taču kaut kas viņam pietrūkst. Viņam trūkst dzīvu attiecību ar savām saknēm, savu vēsturi. Un kādu dienu viņš sadzird šo aicinājumu doties uz mājām, uz savu dzimteni, kur joprojām dzīvo viņa brālis Ēzavs, ar kuru viņam ir šādas saspīlētas attiecības. Jēkabs dodas ceļā ar daudz cilvēkiem un dzīvniekiem, un sasniedz tādu jāboks traumi. Un, uh, radīšanas grāmatā 32. nodaļā mums apraksta interesantu epizodi. Tajā teikts, ka pēc tam, kad visi viņa cilvēku un mailopi šķērso šo straumi, patriārhs paliek viens svešā upes krastā. Viņš paliek pārdomās, kas viņu sagaida nākamā dienā ar kādu attieksmi um, pret pie viņa nāks brālis Ēzavs, kuram viņš bija nozadzis šīs pirmtiesības, pirmdzimtības tiesības. Jēkabā prātā mm, šķiet bija tāds liels domu juceklis, virtulis uh, šaubas neziņa. Un nakts, kas pēc būtības ir labvēlīgs laiks, lai darbotos apslēpti, mhm varēja būt kā plāns, ka nakts laikā viņš varētu ieiet nemanīts ezava teritorijā. Bet satumstot, kāds svešinieks viņu satver un sāk ar viņu cīnīties. Viņš ar savu atjautību bija centies glābties no bīstamās situācijas, domāja, ka visu pārņēmis savā kontrolē, bet te viņam nākas iesaistīties šajā noslēpumainā cīņā. Katehismā šo epizodi skaidro no šī apraksta baznīcas garīgā tradīcija ir saglabājusi lūkšanas simbolu kā ticības cīņu un neatlaidības triumfu. Kurš atcerās šo fragmentu, ka Jēkabs cīnījās visu nakti, neatlaižot savu pretinieku. Beigās Jēkabs uzvar, lai gan īsti nav skaidrs, kurš ir uzvarētājs. Pretinieks, ar kuru šķiet, Jākaps bija aizturējis un uzveicis nevis piekāpās patriarha lūgumam pēc svētības, bet jaudā, vi, jautā viņa vārdu. Un tas ir tāds nozīmīgs pavērsiens, jo zināt otra vārdu būtībā nozīmē sava veida varu pār šo personu, jo Bībeles izpratnē vārds ietver dziļāko patiesību par cilvēku, atklātā noslēpumaino likteni, Mēs zinām, ka vārdam, katram vārdam ir šī nozīme, un tad uh, viņš līdz ar to atklāja to, kas tas ir, kas šis ir par cilvēku, viņa vēsturi, viņa identitāti. Tāpēc zināt, kā cilvēku sauc, nozīmē zināt patiesību par viņu, un tas ietver arī šo sava veida varu pār šo cilvēku. Tas man atgādina, protams, šīs uh, epizodes no eksorcisma, uh, kad ļaunajam garam prasa arī vārdu, lai viņu izdzītu, prasa viņa vārdu. Un uzzinot vārdu, iegūst šo varu pār viņu arī. Tas nedaudz man uzreiz personīgi dod šī, šīs asociācijas. Un, tāpēc, tad, kad Jēkabs pēc svešinieka lūguma atklāja savu vārdu, Viņš principā sevi nodod viņa rokās. Tā ir sevis uzticēšanas veids, kā sevi pilnīgi atdot otram. Un ar šo uzticēšanos jēkabs paradoxālā kārtā arī uzvarētājs, jo saņem jaunu vārdu. Un tajā pašā laikā viņa pretinieks atzīst jēkabu par uzvarētāju. Šis noslēpumainais cīkstonis jautā un saka, tu vairs nebūsi jēkabs, bet kurš atcerās, kā jā, pareizi, bet, bet Izraels, jo tu cīnījies ar Dievu un cilvēkiem un esi uzvarējis. Viņš maina savu vārdu, viņš maina savu dzīvi, viņš maina savu attieksmi. Tevi sauc par Izraēlu. Tad Jēkabs arī jautā, saki man savu vārdu, un otrs, šis noslēpumainais pretinieks to neatklāja, bet gan dod svētību. Un Jēkabs saprot, ka ir sastapis dievu vaigu vaigā. Jēkabs tātad guva virs roku uzvarēja, un to mēs dzirdam apliecina viņa pretinieks, bet Jēkaba jaunā identitāte Identitāte Izraēls nozīmē Dievs ir varens, Dievs uzvar, kuru saņem no šī pretinieka. Principā apstiprina un norāda to, ka Dievs ir uzvarējis. Un šī cīņa ar Dievu ir šī lūkšanas metafora. Um, citreiz Jēkabs bija atklājies uh, spējīgs sarunāties ar Dievu, sajust kā draudzīgu un tuvu klātbūtni. Taču šajā naktī, pateicoties šai cīņai, patriārhs mainās. Viņš nav situācijas saimnieks. Viltība viņam neder. Viņš vairs nav stratēģisks un aprēķina cilvēks. Jo jēgabam nav ko atdot dievam, izņemot savu vājumu un savu bezspēcību, kā arī savus grēkus. Un tieši šis jēkabs saņem dieva svētību, kuru viņš prasīja pirms brīža, un tā tiek sniegta un nav iegūta ar viltību. Dievs to dāvāja nesautīgi. Sākumā Jēkabs bija pašpārliecināts cilvēks, kurš paļāvās uz savu asprātību, kas bija necaurlaidīgs žēlastībai, izturīgs pret žēlsirdību. Viņš nezināja, kas tas ir. Es esmu šeit, es esmu pavēlnieks bet Dievs izglāba to, kas bija pazudis. Lika viņam saprast, ka ir ierobežots, ka viņš ir grēcinieks, kuram vajadzīga žēlastība, un viņš viņu izglāba. Mums arī ir šādas tikšanās ar Dievu, varētu teikt, naktī, mūsu dzīves naktī, tumšos brīžos, grēka brīžos, dezorientācijas brīžos. Tur vienmēr ir šī satikšanās ar Dievu. Un eh, Viņš mums, mūs pārsteigs brīdī, kad mēs viņu negaidām, kad būsim vieni. Tajā pašā naktī cīnoties ar nezināmo, mēs varam saprast, ka esam tikai nabagi. Bet tieši tad, tajā brīdī, nevajag baidīties, jo Dievs dodas mums jaunu vārdu kas satur mūsu dzīves jēgu. Viņš mainīs mūsu sirdi un piedāvās svētību, kas paredzēta tiem, kuri ļāvuši sevi mainīt. Šis ir skaists aicinājums ļauties Dievam mainīt mūs. Viņš zina, kā to izdarīt, jo pazīst katru no mums. Un tāpēc mēs varam lūgt Dievam, kungs, tu mani pazīsti, izmaini mani Lūkšana ir vieta, kas mūs izmaina. Tālāk pie nākamā pravieša, kurš ar savām bailēm un iebildumiem pretojās Dievam. Viņam lūdzu aicina, Dievs aicināja viņu parūpēties par Izraēla tautu, bet viņš pretojās, viņš uzskatīja, ka nav šīs misijas cienīgs viņš nesaprot dieva vārdu. Viņam uh, raustās valoda, viņš baidījās uzstāties cilvēku priekšā. Un tas ir? Mūzis. Tas ir Mūzis. Pareizi. Vārds, kas visbiežāk izskan no Mūzes lūpām, katrā lūkšanā, ko viņš vēršas pie Dieva, ir jautājums. Kāpēc? Kāpēc tu mani sūti? Kāpēc vēlies atbrīvot šos cilvēkus? Tas ir dramatisks fragments, kurā Dievs pārmet mūzumu neusticēšanās trūkumu, un līdz ar to viņš neiekļūst apsolītajā zemē, nomirst tieši pie robežas pirms ieiešanas. Ar šīm bailēm, ar šo svārstīgo sirdi, vai Mozus varēja lūgt, patiešām mazu šķiet cilvēks tāpat kā mēs. Tas notiek ar mums, ja mums ir šaubas, kā mēs varam lūgt. Bet Mozus nenoraida Dievu un arī savu tautu. Viņš ir uzticīgs, uzticīgs Dieva balsī. Tāpēc Mozus nav autoritārs un despotisks vadītājs. Skaitļu grāmata viņu definē kā ļoti lēmprātīgu, vairāk par visiem cilvēkiem, kas bija virs zemes. Neraugoties uz savu statusu, Mozus nebeidz piederēt garā nabadzīgajiem, kuri dzīvo paļaujoties uz Dievu kā sava ceļojuma mērķi. Viņš ir savas tautas cilvēks. Tādējādi mūzum piemērotākais lūkšanas veids ir aizlūgums. Viņa ticība pilnībā sakrīt ar tēva sajūtu, ko viņš jūt pret saviem ļaudīm. Raksti viņu parasti attēlo ar izstieptām rokām pret Dievu, it kā veidotu tiltu starp debesīm un zemi. Pat visgrūtākajos brīžos, dienā, kad ļaudis atsakās no Dieva un paša mūzus kā vadoņa un uh, veido sev zelta teļu, Mūzes nejūt vēlmi nolikt malā savu tautu. Viņi ir mani cilvēki. Viņš nenoraida ne Dievu, ne savu tautu. Un viņš saka Dievam. Izceļošanas grāmatā 32. nodaļā varam lasīt. Šī tauta ir grēkojusi lielu grēku. Viņi ir izgatavojuši sev zelta dievu. Bet tagad, ja tu piedosi viņu grēkus, Un ja nē, izdzēs mani no savas grāmatas, ko tu esi uzrakstījis. Viņš ir tilts starp dievu un cilvēkiem, aizbildnis un piemērs visiem garīdzniekiem, kuriem arī jābūt šiem tiltiem. Tāpēc eh, bieži mēs varam dzirdēt arī tādu apzīmēm kā pontifeks, pontifiks, es nezinu kā latviski, pontifiks ir dzirdēts tāds. Uh, jā, un ponta tas ir tilts, pontifiks, jā, tā kā uh, tilts uh, starp cilvēkiem, kuriem viņi pieder, garīdznieki. Tātad tilti starp cilvēkiem, kuriem viņi pieder, un Dieva, Dievu, kuram viņi pieder pēc aicinājuma. Un tāds ir Mozus. Aizlūgums ir paredzēts, lai atklātu kunga vēlēšanos piedot. Tāda ir dāvāta pestīšana, kas ietver žēlastību, bet kopā ar to pauž patiesību par grēku, par klātesošo ļaunumu lai grēcinieks, kas apzinās savu grēku, no tā atsakās un varētu ļaut, lai Dievs viņam piedod un pārveido. Tādējādi aizlūgums grēcīga cilvēka realitāte aktivizē šo dievišķo žēlsirdību, kura balss kļūst par aizlūdze, aizlūdzē izteiktais lūgums. Jaunajā derībā mēs uh, redzam, ka Kristus stāv Dieva vaiga priekšā un aizlūdz par katru no mums. Viņš cieta un cieš par mani. Viņš sev pielīdzina man, pieņemot mūsu cilvēku miesu un dvēseli. Viņš aicina mūs ienākt šajā viņa identitātē. Un viņš nesa nevis likumus akmens plāksnēs, bet sevi, savu miesu un asinis kā jauno derību. Tādējādi mūs padara par saviem asins radiniekiem, par vienu miesu ar viņu. Un tieši tāpēc arī Mūzes tēlā tik ļoti skaidri ir redzams šis Kristus priekšvēstnesis, Kristus attēls vecajā derībā. Tālāk ir patriārks kura stāsts sākas kalnos, kas ieskauj Betlēmi, kur viņš gana sava tēva ganāmpulku. Tajā brīdī viņš vēl ir zēns, kā pēdējais no daudziem brāļiem, kad pravietis nāk pie viņa un uzrunā, par kuru es runāju. <laughs> Pareizi par Dāvidu. Tātad pravietis Samuēls pēc uh, dieva pavēles dodas meklēt jauno ķēniņu. Un šķiet, ka pat viņa tēvs ir aizmirsis par savu jaunāko dēlu, jo tad, kad pravietis atnāk, viņš uh, Dāvids gana uh, šos uh, ganāmpulku, un viņš nav klātesošs, un tēvs viņu nesauc. Viņš strādā brīvā dabā. Mēs varam domāt par to, kā veidojas viņa personība, strādājot brīvā dabā. Arī tagad, šeit sēžot, mēs varam iedomāties, ka līdzīgos apstākļos arī Dāvids bieži pavadīja savu laiku. Un, uh, Mēs varam domāt par šīm vēja, dabas skaņām, par saules stariem. Un Dāvidam ir tikai viens pavadonis, kas mierina viņa dvēseli. Tā ir viņa arfa. Un šajās vientulībā pavadītajās dienās viņam patīk spēlēt un dziedāt dievam. Gluži kā mēs, kad nācām dziedājām dievam dziesmas, līdzīgi kā dāvis. Mums tad bija viena dziesma, kur pieminējām Dāvidu. Tāpēc Dāvids pirmām kārtām ir gan cilvēks, kurš rūpējas par dzīvniekiem, aizsargā tos no draudošajām briesmām, nodrošina to uzturu. Un pēc dieva gribas Dāvidam būs jārūpējas par ļaudīm, un eh, viņa rīcība īpaši neatšķirsies. Tāpēc arī Bībelē bieži sastopams gana tēls, un Jēzus sevi definē kā labo ganu, kura uzvedība atšķiras no algotņu uzvedības. Viņš piedāvā savu dzīvību. Viņš vada savu ganāmpulku, viņš zina katru no tiem vārdām. Un Dāvids daudz iemācījās no šī darba. Tad, kad pravietis Nātans viņam pārmet uh, smago grēku, atcerēsimies, ko, ka viņš pēc viņa pavēles uh, šis karavadots tika nosūtīts karā, lai viņu nogalinātu. Tika tāda situācija izveidojusi, lai varētu iegūt viņa sievu kad uh, viņam tiek pārmests, Dārvids saprot, ka viņš ir bijis slikts gads. Viņš vairs nav šis pazemīgais kalps, bet pēc varas traks cilvēks, kā malumetnieks, kas laupa. Un uh, te mēs atklājam arī šo Dāvida otro aicinājuma raksturīgo iezīmi, šo viņa ceinieka dvēseli tas jau mums secinātu, ka viņš nebija vulgārs cilvēks, kā bieži notiek ar cilvēkiem, kuri spiesti dzīvot izolēti no sabiedrības. Tā vietā viņš ir jūtīgs, tam patīk mūzika un dziesmas. Viņa arfa vienmēr viņu pavadīja. Reizēm, lai slavētu dievam prieka himnu, citreiz, lai izteiktu vaimanas vai izsūdzētu savus grēkus un pasaule viņu acu priekšā nav tāda klusa ainava. Viņa priekšā atklājas lietas, un viņš novēro lielākus noslēpumus, un tur rodas lūkšana. No pārliecības, ka dzīve ir pārsteidzošs noslēpums, kas iedvesmo viņu kā dzēnieku, kas iedvesmo viņa mūziku, un kas pārvēršas pateicībā, slavēšanā vai baimanās un lūgumos. Un tradīcija Dāvidu uzskata par psalmu kompozīciju izcilo mākslinieku autoru. Dāvids, kurš zināja vientulību, patiesībā nekad nebija viens. Tās ir lūkšanas, kas uh, dod vietu kas rada vietu viņa dzīvē. Lūkšana, lūkšana kas dod cēlumu, tādu pacilātību. Un eh, Dāvids ir cēls, cēlsirdīgs, jo viņš lūdzas. Jā, viņš bija slepkava, bet viņš bija slepkava, kas lūdz, kas nožāloja grēkus. Un līdz ar to, pateicoties šai nožālošanai, pateicoties lūkšanai, viņš atgriež sev, sev šo cēlumu. Un lūkšana arī mums dod cēlumu, dara mūs par cilvēkiem. Tas spēj nodrošināt mūsu attiecības ar Dievu. Šīs uh, mūsu lūkšana, lai, lai sevis uh, nolikšana Dieva priekšā, pateicībā, paldies, kungs, vai atzīstoties, man bailes, kungs, palīdzi man, vai piedošanas lūkšana, piedod man, kungs. Mēs redzam, ka Dāvida uzticība ir tik liela, ka viņš, kad tika vajāts un viņam nācās bēgt, viņš neļāva sevi aizstāvēt. Viņš paļāvās uz Dievu teikdams, ja mans dievs mani tā pazemo, viņš zina, ko dara. Jo lūkšanas cēlums atstāja mūsu dieva rokās. Šī mīlestības ievainotās rokas, tas ir Jēzus rokas, ir vienīgās drošās rokas, kas mums ir. Tālāk vecā derība mums stāsta par pravieti, kurš parādās mistiskā veidā no maza ciemata, kas ir kaut kādā nomalē. Un uh, beigās, dzīves beigās, viņš tiek uzņemts debesīs ar ugunīgiem ratiem. Un tas ir Elīze. Viņš ir cilvēks bez precīzas izcelsmes. Un šī iemesla dēļ viņa atgriešanās ir uh, gaidāma pirms mesijas atnākšanas kā priekštecis. Svētie rakstelīju raksturo kā kristāliskas ticības cilvēku. Pats viņa vārds, kas, var, kas nozīmē Jahve ir Dievs, ietver viņa šo misijas noslēpumu ka viņš ir godīgs cilvēks, kas nav spējīgs uz sīkiem kompromisiem. Viņa simbols ir uguns, dieva attīrošā spēka tēls. Viņš būs pirmais, kas tiks pārbaudīts, un viņš paliks uzticīgs. Viņš ir paraugs ticīgajiem, kuri pazīst kārdinājumus un ciešanas, bet nezaudē savu ideālu. Lūkšana ir dzīvības spēks, kas patstāvīgi baro viņa eksistenci. Un grūti pateikt, kurš no viņa piedzīvojumiem viņam bija visnoderīgākie. Viltus praviešu sakāve Karmela kalnā vai apjukums, kurā viņš atklāja, ka viņš nav labāks par saviem senčiem. Lūkšana, lūkšanu viņš atklāja kā ko tādu, kas palīdz ļauties Dievam arī nepatīkamām situācijām un kārdinājumiem. Tā ir realitāte, kas atrodama arī citos Bībeles aicinājumos. Elijam uzmanības centrā bija Dieva seja. Savu virsotni viņš sasniedz šajā neparastajā pieredzē, kad Dievs atklājam, atklājas Elijam kalnā, Horeba kalnā. Viņš izpaudās nevis spēcīgā vētrā, zemestrīcēm, ugunī. Mums arī vētra gāja pāri. Bet klusā balsī. Vai labāk tulkojot, kas labi atspoguļo viņa pieredzi, ir skanīgā klusuma pavadienā. Tā Dievs atklāja Elijam. Un ar šo zīmi Dievs sazinās ar Eliju, kurš tajā brīdī bija bēguļojošs pravietis, kurš bija zaudējis mieru. Dievs nāk pret, pie viņa, lai satiktu šo nogurušo cilvēku, cilvēku, kurš domāja, ka ir cietis neveiksmi visās frontēs, ka, kurš ir zaudējis mieru, kurš gribēja nomirt. Viņš bija tuksnesī zem kroma apsēdās, lai tur nomirtu. Bet Dievs viņu aicināja, lai satiktos. Un ar šo maigo vēju, ar šo skanīgo klusuma pavadienu, viņš ienes Elija sirdī mieru. Stāsts par Eliju arī ir rakstīts par mums visiem, kad jūdz, jūtamies bezjēdzīgi vientuļi Tad tieši nāk šī lūkšana un klauvēs pie mūsu sirds. Un pat tad, ja esam kaut ko izdarījuši nepareizi vai jūtamies apdraudēti, nobijušies, atgriežoties Dieva priekšā ar lūkšanu, atgriezīsies miers. To mums arī māca Elīja piemērs. Un noslēgumā vēl daži vārdi Nu, varbūt ne par konkrētu mm, patriārhu vai pravieti, bet par kādu ļoti nozīmīgu arī mums uh, grāmatu šobrīd. Grāmatu, kuru lasot un pārlasot, mēs apgūstam lūkšanu valodu. Kas tas varētu būt, par ko es runāju? ko, ko lasot mēs konkrēti to grāmatu Bībelē. Konkrētu? Jā. Psalms? Psalmi. Katehismas uh, apstiprina, ka katram psalmam ir tieša vienkāršība, ka to patiesi var lūgt visu laiku un apstākļu cilvēki. Un psalmus mēs arī šeit sveceļojumā lūdzamies katru dienu, no rīta un vakarā, laudēs un vesperēs. Un, ja reizēm ir jautājums, kāpēc tādā veidā ir jālūdzas, tad uh, tas ir veids, kā mēs apgūstam šo lūkšanu valodu. Dievs Tēvs ar savu garu iedvesmoja ķēniņu Dāvidu un citus viņa biedrus, lai, caur, lai viņi uzrakstītu, lai viņi um, caur šiem vārdiem slavētu, pateiktos un pielūgtu gan priekās, gan ciešanās. Jo psalmi ir Dieva vārds, un mēs cilvēki izmantojam, lai runātu ar viņu. Šajā grāmatā mēs nesaskaramies ar cilvēkiem, tā teikt, ēteriskiem vai tādiem svētiem, kas jau lido, bet abstraktiem, bet ar tādiem, kas, kas izriet no, no dzīves realitātes, kuri piedzīvo grūtības, ciešanas, sāpes. Un, lai psalmus lūgtu, pietiek ar to, ka esam tādi, kādi esam. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka, lai lūgtu labi, mums jālūdz bez izpušķošanas. Lai lūgtu, nedrīkst nu, censties iegrimta liekvārdībā, lūgties tā kā mēģinot atdarināt, bet esot tāds, kāds es esmu, tādā veidā nākot priekšā ar labajām un sliktajām lietām. Psalmos ir pilns ar problēmām, grūtībām, neskaidrībām, un psalmisti šīs ciešanas neapstrīd, jo viņi zina, ka tā ir daļa no dzīves. Un uh, bieži tas tiek pārveidots par jautājumu no ciešanām līdz iztaujāšanai. Un starp daudziem jautājumiem ir viens, kas paliek kā nemitīgs sauciens un iet uh, cauri visai grāmatai. Cik ilgi, līdz kuram laikam? Katras ciešanas prasa atbrīvošanu, katra asara prasa mierinājumu, katra brūce gaida dziedināšanu līdz kuram brīdim kungs man būs jācieš, uzklausi mani. Cik reizes mēs tā esam lūgušies, cik ilgi, vai tad nepietiek kungs? Un patstāvīgi uzdodot šādus jautājumus, psalmi māca mums nepierast pie sāpēm un atgādina, ka dzīvība netiek glābta, ja tā netiek dziedināta. Katra cilvēka eksistence vai viņa stāsts ir īslaicīgs, bet lūkšanu cilvēki zina, ka viņi ir dārgi Dieva acīs. Un tāpēc asarām arī ir sava nozīme un sava jēga. Un tas ir svarīgi. Mēs lūdzam, mēs to darām, jo zinām, ka esam vērtīgi Dieva acīs. Un tā ir svētā gara žēlastība, kas iedvež mums šo apziņu ka esam vērtīgi Dieva acīs. Psalmos mēs varam atrast atbildi, ka pat tad, ja visas cilvēku durvis būtu aizslēgtas, Dieva durvis ir atvērtas. Pat ja visa pasaule ir pasludinājusi spriedumu, nosodošu spriedumu, Dievā ir pestīšana. Kungs klausās. Dažreiz lūkšanā pietiek ar to zināt. Problēmas nevienmēr tiek atrisinātas. Tie, kas lūdzas, nav maldināti. Viņi zina, ka daudz dzīves jautājumi paliek neatrisināti. Un ka ciešanas pavadīs, un ka pēc vienas kaujas mūs sagaidīs citas bet ka Dievs mūs uzklausa, ka Viņš ir kopā un viss kļūt, kļūst izturamāks. Šādos brīžos mēs varam arī pārdomāt par Jēzu, kurš raud, kurš raud pirms Lācara kapu, kurš uztraucās un izjūt bailes ģedzemanes dārzā. Domāt, ka Jēzus raud par mani ciešanās, ir mierinājums. Svētā Avilas Terēze, savas māsas un arī mūs visus bieži aicina tieši apdomāt šo Jēzus cilvēcību. Jo tas palīdz mums sevi identificēt, sevi atklāt, ka Jēzus personā, ka viņš ir arī kopā ar mums šajos pārbaudījumu un ciešanu brīžos. Un arī tāpēc lūkšana nav nomierinošs līdzeklis, lai mazinātu dzīves raizes. Drīzāk tā padara ikvienu no mums atbildīgu. Psalmos lūkšana parādās kā būtiska labai un patiesi cilvēciskai dzīvei, vadot mūsu soļus saskaņā ar Dieva gribu un māca izvairīties no ļaunuma lamatā. Patiesa lūkšana ļauj mums lielu bēdu laikā redzēt realitāti ar Dieva acīm un skatīties uz brāļiem un māsām ar līdzjūtību un cieņu. Tajos saplūst gan personiskā, gan kopīgā lūkšana, dieva slavēšana, kas apvienota rūpēm par citiem, īpaši nabadzīgajiem, kam vajadzīga palīdzība. Psalmos, kas šķiet vispersoniskākie un privātākie, viņi tiek lūgti tempļa liturģijā un sinagogās, un pēc tam senāko kristiešu kopienu sapulcēs. Viņa mums atgādina, ka lūkšana ir jāaptver, ka lūkšanai ir jāaptver katrs mūsu dzīves aspekts šajā pasaulē. Un dažreiz lūkšana sākas baznīcās, bet pēc tam liek mums kalpot citiem mūsu pilsētu ielās. Dažreiz lūkšanas rodas mūsu ikdienas darba vidū, bet pēc tam tiek pabeigta baznīcas liturģijā. Tādā veidā mēs mācāmies lūgt psalmus, ļaujot to balsī kļūt par mūsu pašu, cenšoties augt mīlestībā uz Dievu, paļauties uz Viņa glābšanas plāna izpildi un žēlsirdību pret visiem brāļiem un māsām. Tā mēs izgājām cauri vecās derības pieredzē, kas atklāja mums lūkšanu pa, sekojot, pārdomājot Abrahama lūgšanu, Jākaba lūgšanu, Mozus lūgšanu, Elija lūgšanu, Dāvida lūgšanu un uh, psalmu lūgšanas. Un uh, uzsākot šo turpmāko sveceļojumu gaitas, uh, mums būs uh, klusuma stunda, kuras laikā mēs varam uh, pārdomāt, kura pravieša vai patriarha lūkšana mūs ir uzrunājusi, kas liek mums vairāk pārdomāt, pie kā vairāk mūsu domas pieķeras. Vai tas ir Abrahams ar savu iziešanu no dzimtās zemes, ar uzticību Dievam? vai tas ir jēkabs, kurš cīnās ar svešinieku un ļaujas, lai lūkšana maina viņu, izmaina viņa identitāti. Vai tas ir Mozus, kurš paļaujas uz Dievu un aizlūdz par savu tautu, vai tas ir Dāvids, kurš atgriežas, kurš grēko, bet atgriežas pie Dieva, kurš savu dzīvi ieliek slavas, pateicības un aizlūguma lūgšanās. Vai tie ir psalmi, kas mūs uzrunā ar savu dzīves realitāti un ļauj vērsties pie Dieva, māca mums lūgties? Kas ir tas, kas no šīs Vecās derības lūkšanas mūs visvairāk iespaido, kas mūs uzrunā. Un šī būs tēma, par ko arī pārdomāt klusuma stundā. Paldies! Varam mosties un doties!